Egia da, enaizela gaur egun militante politiko biziki aktiboa eta beraz, ene ondoko hitzen zilegitasuna dudan ezartzea zilegia dela. Baina ikusten dudanak zer pentsatua emaiten dit. Azken urteetan, mobilizazio eta ekimen ugari abian da. Gogoan dugu denek, arbonako laburan salmenta gelditzeko mobilizazioa. Migranteen egoera salatzeko eta hauek laguntzeko ere lan handia egiten dute batzuek. Euskararen egoeraren aitzinean, molde desberdinetako ekintzak burutzen dira betidanik. Azterketak euskaraz egiteko eskubidearen aldarrikapena, frantsesez idatziriko herrien panelak ezabatzea eta beste hainbat. Presoen aldeko mobilizazioek ere toki handia hartu izan dute egoera aldatua hala molde desberdinetan egin dena klimaren nahazmendua salatzeko orduan gehienek ikuspegi bertsua dugu. Igiezinaren krisiak, jendearen eta bereziki gazteen pobretzeak egoera jasanezinak sortzen ditu, eta horri ere buru egiten zaio. Salaketa horiek pintada bidez egin izan dira ere, txalo. Uztailaren amalaua, simbolikoki gure herriaren zanpaketa egun bezala izendatu da azken urteetan, eta nola espostu gazteek buruturiko ekimen desberdinekin. Zerrenda luzan ezake ia mugari gabe, baina postekorik ikusten badut, arranguratzekorik ere bada ene ustez. Gehien gehienetan, tartean alkolik eta festarik espaldin bada bederen, lau pelatu biltzen da. Zein dira ekimen horien helburuak, protesta egin, arrazoin dugula erran eta etxera edo gauzak mugiaraztea. Ez ote dira borrokak bateragarriak? Ezkira guzietan ados izanen, baina ez ote dira gehiago elkar gaitzaketenak? Enetzat lurra, iretzat etxe bizitza, arentzat klima, bestearentzat euskara, hangoarentzat miseria, hemengoarentzat migranteen egoera. Ez ote dugu proiektu politiko bateratu bat osatzeko gaitasunik? Ez ditut hemen, joera politiko desberdin guziak zerrendatuko. Bakoitzak jakinen du nun eta nola kokatzen den eta zein helburu duen. Baina gure herriak proiektu politiko argia, landua eta adostua behar duela uste dut. Indar metaketa desberdinen elkartzetik ginen da. Proiektu desberdinen elkartzetik. Kezka desberdinei elkarrekin buru egiteko sedetik duela goita bost urte Euskal Herria eraikitzearen izenean defenditzen genituen guzi horiek. Batzuetan malestrukak ginen, batzuetan malestrukak gira, eta batzuetan malestrukak izanen gira. Baina elkarrekin aitzina egiteko indarra eta esedea ukanen dugun artean, herri proiektua biziko da.